Hello and welcome to the Daily Exposure Show for 10th September 2019 from cchits.net. Today's show features Jingle Hole by Happy Funerals. Viens donc ouvrir tes cadeaux, ils sont sous ta cheminée. C'est Noël, c'est Noël, écoutez les cloches sonner. Le Père Noël arrive avec des cadeaux parmi. eux J'ai des mines antipersonnelles et des armes sophistiquées. En Europe, il t'environ, je leur offrirai des jouets. J'ai des rations militaires pas de risque de cancer. De toute façon, tu l'as déjà avec les essais nucléaires. Grimpe dans ce wagon, je t'emmène dans ma mine de charbon. C'est comme un heureux Disney, sauf qu'ici Mickey a un fou Si tu es sage comme une image, je t'offrirai un beau voyage. Le métro parisien sera ton nouveau paysage. Tant ta jolie main, les gens te jetteront des pièces. À Pigalle sur le trottoir, ta soeur découvrira le sexe. Le Père Noël arrive chez toi. Manteau rouge sans que la neige évite. Cache-toi sous ton lit si tu le vois. Sous sa barbe blanche, un sourire Machiavélique. Fin arrive le jour de Noël Sourire joyeux et souvent superficiel Ces gens heureux m'attendant à la fenêtre face au ciel Jingle hell Jingle hell C'est le grand jour fraternel L'amour se représente par le matériel Je ferai de cette fête quelque chose de démentiel C'est Noël petit garçon, tu viens de te réveiller Sortons de ton carton pour découvrir des nouveautés Que tu trouves sur la tôle censée être ta cheminée Peut-être enfin le vaccin contre le HIV. Dépêche-toi, les hélicos vont pas tarder à décoller. Regarde ce qu'il y a dans ta chaussette. Tiens, elle est trouée. Tant pis, on t'a déjà offert l'entrée dans une société embauchée par une grande marque pour le reste de l'année. L'industrie t'ouvre ses portes, tu seras plein de fierté, de dollars que tu rapportes. Pour 40 mailles fabriquées, gagne des sous faut pas que t'hésites. Précipite-toi sur le fric, faut pas que t'oublies que la vie te fuit, que le sida te sollicite. La commande pour l'an prochain, une pierre en granit, c'est trop lourd dans le traîneau, tout casse, rien ne résiste. Santé à ce réveillon. Dis-moi si tu reveux une tranche de saumon. C'est toi qui l'as pêché oui. Félicitations, il est petit mais fallait le trouver entre la vase et les bidons. Enfin arrive le jour de Noël. Sourire joyeux et souvent superficiel. Ces gens heureux m'attendant à la fenêtre face au ciel. Jingle Je ferai de cette fête quelque chose de démentiel. Comme l'indique ton calendrier Mais tu ne croques pas son chocolat, ton papa l'a déjà mangé Je t'offre un camion de pompier pour éteindre ta maison brûlée Malheureusement tu n'as pas d'eau dans ton village dévasté Dans ma hot j'ai des cigarettes en chocolat Tu te fais tourner la tête car à 8 ans tu fumes déjà Tu tapes des mains quand tu me guettes en mon traîneau qui vole bas Cette année là tu feras la fête sans ta porte une jambe de bois le jour de Noël. Sourire joyeux et souvent superficiel. Ces gens heureux m'attendant à la fenêtre face au ciel. Jingle L, Jingle L. C'est le grand jour fraternel. L'amour se représente par le matériel. Je ferai de cette fête quelque chose de démentiel. Je ferai de cette fête quelque chose de démentiel.